Azaroak lau gaur rastelena da eta hau berri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna zeberrirekin berrirekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ingurumenaren astea hastear dugu. Biharrasi eta larun batean bukatuko da ingurumenaren astea egunez egun, ekintza ezberdinak izanen ditugu biharkoan mai ingurua, Fernando Martínez eta Javier Eskixabel izango dira mai buru gaztelekuaren proiektuaren baitan, eraikiko den, eraikinaren ezaguarriak azalduko dituzte, efizientzia energetikoari eta biokonstrukzioari daukionean ustegunean, Carmelo Urrak eta Joakin Urtasunek Alfontxo amabigarrenaren gotorlekuaz itzalditxoa emango dute azkenik, larun batean berriozarko muga historikoaren ibilbidea egingo da. Eta bihar ere, asteartearekin, zahartzaroak izango dute hitza. Alaxe berriozarko zerbitzu publikoen inguruan diar duteko biharkoan arratxeko zazpiterritan, zaharretxian bilduko dira plan estrategikoaren baitan kokatzen den bestelako ekintza dugu hau. Berriozarko bertzo eh, eskola dagoeneko martxan. Bai berrezarko helduen bertso eskola martxan du danik bertsoei buruzko gauzak ikasteko eta bide batez alden enean bertxotan naritzeko aste hartetan arratsiko zazpiterritan biltzen dira hau zalor euskaltegian momentuz lau pertsona ari dira taldean baten bat gehiago animatu nahiko balu oraindik ere izena ematerik izan badu deresarik da, interesaturik dagoena, barkatu, 6 bat, hogeita bi, bos bi, irurogei, telefono zenbakira, deidazala. Bi mila da malauko egutegian agertuko den azaleko irudia aurkezteko azmoz, e, eh, e, eh, diseinu lehiaketa eginen da. Berriozarko udalaren gazteria batzordeak eta ohitura osasungarriak bultzatzeko komunitate proiektuak bultzatu, bultzaturiko lehiak eta dugu hau eta honetan zortzi urtetik hogeita hamar urte bitarteko gazteak aurkeztu daitezke beti ere berriozarren erroldatuak badaude diseinuko lanak aurkezteko epea irekita dago jadanik azaroaren nama ostera arte luzatuko da izen emateko epe hori lanak ensekun arroa gmail.com elbidean aurkeztuko dira, bert, bertzena zudaletxeko agarrera bulegoan ere aurkezterik izan bada. Informazio gehiagorako irubebikoitz.berriozar.es elbidean. Beno, eta orain eh, berpazatuko dugu e, kiroletako informazioa. Eh, Berriozar futbol elkarteko e, emaitzekin. Berriozarko e, lehenengo regionala beti honak kontra jokatu zuen atarrabian eta bat eta utz irabazi zuen. Gizonezkoen gazte taldeak ardoien aurka lehiatutakoan, e, zerora berdin duen zuten kadeteak eh, taldeak eh, San Ignazioaren kontra jokatu zuen berriozarren eta 6 eh, eta utz irabazi zuen berriozarkoek. Eta kadeten B taldeak Inter Pamplonaren aurka jokatutako partida horretan irabazien zuten 0 iru. Aurrak A e, txarriaran kontra jokatu zuen berriozarren eta lau eta bat e, irabazi zuen. Eta aurren B taldeak e, partida bos iruren aurka e, irabazin zuten lezkairu taldearen taldearen aurka jokatutakoan. Bai eta emakumezko e, regionala taldeak e, izarraren kontra e, lizarran jokatu zuten eta bat e, eta bat e, berdin geratu zien. Eta zortziko futbolari dagokionean oberenaren aurka jokatutako partida horretan berreo zartarrak galduin zuten bat amar. Thank you. Beno, eta hotxa aparte zer dio gaurko iragarpenak, e, eh, garazi? Bai, bazerua zerua odeitxu izango dugula euri txiki ertaina egongo da ere, aize bizie biliko da, bolada gogorrekin, edo oso gogorrekin, goizean ego mendebaldekoa nagusituko da, eguerritik aurrera aizea ipar mendebaldera ingo du, eta temperaturei dagokionez, temperaturak gutxi edo nahikoa jaitsiko dira, beraz, aterkia eta txamarra hartu beharko ditugu gaur Ala, ala se eskerrik asko gara zi. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berrioz erratiaren sintonian FMK un edo ordu oro interneten neguzkiplaza.neten. Thank Berriozar